Didieji mogolai negalėjo išspręsti dviejų pagrindinių problemų. Tai religinio klausimo. Musulmoniška mažuma negalėjo jaustis saugi, terrorizuodama nemusulmonišką daugumą. Negalėjo jaustis ir nesijautė. Išeitis nei tas e, visokios Džahangyro ezoterikos, nei sufijų mokslai, nei dar kas nors e, tokio nieko nedavė. Galbūt buvo siaura galimybė, tai Akbaro. Akbaro taip pat didelis religinių diskusijų mėgėjas, žmogus leidęs monetą su užrašu, na, Allah Akbar parašyta, tai Allahas yra didis, aišku. Bet galima buvo skaityti, kad e, Allahas yra Akbaras. Visai buvo galima skaityti. Įspūdinga asmenybė. Tai gerai, jo mylima žmona buvo hinduistė, net neatsivertusi, jisai ten net, net, net na, tokia, na, netgaila, bet atsiprašė, kad štai protėviai greudavo hinduistų šventyklą, šina, pasikaršiavę, taip nereikėjo daryti, be reikalo taip darė, bet mm, nutiko taip, kad musulmonam šitokios pozicijos buvo labai nepatiko. Na ir po Akbaro mirties, kuris yra nepaprastai populiarus Indijai dabar ir, ir tiesą sakant ir gyvam esant, jis didysis toks na, ve, vertas to pavadinimo. Nepavyko rasti jokio tokio normalaus sugyvenimo. Tai galų gale atvedė prie, prie, prie to, kas nutiko 17 amžiaus antroj pusėje. O nutiko taip, kad e, Hanas Žahanas, kuris daugiau garsų savo žmonos e, Tač Mahalo e, mauzolėjumi, ten kapas žmonos vienos iš kelių, e, susirgo nelaiku, susirgo, pasklido gandas, kad numirė. Na ir sūnus pradėjo dalintis valdžią. Turėjo keturis sūnus, tiesą sakant, kaip pasakoju, ten, ten du protingi, vienas kvailas ir, ir tas kvailas peštynės galų gale ir laimėjo. Vienas prieš kitus apjudydamas. Laimėjo, tėvas pasirodo dar nenumiręs, nieko, uždarė namų areštą, kad laimingai sulauktų savo, savo uh, senatvės. Kasgi, kasgi čia toks iškilo uh, Mm, Alamgyras Aurangzebas. Aurangzebas reiškia pasaulio purtytojas. Tai jau jis pasaulį supurtė, čia kitaip nepasakysi. Jisai buvo pačių tokių, jis pats fanatikas, sausas toksai, asketiškas musulmonas, bet jį rėmė kraštutiniai musulmonai, kurių, na, pagrindinė ko gero užduotis e, buvo pribaigti hinduistus Indijoje. Ir pabandė tai padaryti. Tai ne tik hinduistus, įvairias sektas, tokias kaip Maratha ir Sikha ir tų ten vadovų žudė ir gaudė ir, ir ko tik tai nedarė aurangzebo valdymas jisai pasižymėjo maksimalia didžiųjų mogolų imperijos ekspansija. Na, galit e, pažiūrėti 17 mm, skaidriai, kaip keitėsi jų valdos nuo šiaurinės Indijos, vėliau šiaurinės Indijos ir Bengalijos valdovų. Ir Aurangzebo valdymo pabaigoje beveik visa Indija užimama, pietus neužimami, tamilai ten tokį karą uh, suskėlė, kad, kad uh, nieko padaryti negalėjo. Nelabai ką galėjo Aurangzebas padaryti ir europiečių tom faktoriu teritorijom ir tvirtovėm. E, matė, kad neįkandama, kelis kartus didėjai mogolai bandė, kai, kaip ir goa arba dių, bet paaiškėdavo, kad ten galima ir vietoje nusižudyti, nebūtina taip toli keliauti, naudos jokios, nuostoliai dideli. Galų gale puikiai suvokė, kad jokio pavojaus, kad ten kažkokią vieną miestą portugalai ar, ar, ar dar kokie europiečiai turi, imperijai nekelia. Nu, taip ir buvo. Orangzebo tie karai atvedė prie to, kad e, buvo išsemtos visos tiesioginė prasme mm, atsargos, jėgos, demografinės, karinės, kokias tik tai norite. Ir e, baigėsi mm, viskas e, na, išorinė pergalė, bet, bet tik tai išorinė. 20 metų kovų pietų Indijoje, nesibaigiantis partizaninis karas, džiunglės, kalnai, e, nuostoliai šimtatūkstantiniai. Ir šimtatūkstantiniai ne šiaip kokia mūšė, tiesiog be jokio mūšio per, per metus. Išmiršta, išėjo kažkur į džiunglės, negrįžo. Mm, ne, nieko, kaip sakant, e, gero. Šalia to taigi jis vykdė ir, ir politiką prie, prieš hinduistus, greuti šventyklas, naikinti dvasininkiją, atvertinėti per, per jėgą į islamą. Na, kiek tai galima islame e, smurto atvertinėti? Nelabai galima, nu, tikram. Na, bet stengiasi iš paskutiniųjų. Mm, pasistengė. Užkariavo dekano karalystę, užkariavo Galkondą, devintajam dešimtmetį, užkariavo ir, ir pietinės visokias valdas. Išsisėmė taip valstybė, kad, kad baigė pasaulio sukretėjęs tuo, kad turėjo iš savo valstybės, iš tos milžiniškos imperijos pabėgti į tremtį, nes jau viskas buvo, kolapsas, visokiojopas kolapsas. Taip, Mogolų imperija susitraukė vėl į savo senas sienas, jį nežlugo, bet e, jį nusilpo ir nusilpo nepaprastai. E, dar prie to prisidėjo paskutinis Persijos imperijos suklestėjimas savotiškas su Nadir Šacho valdymo metu. Na, tas Nadir Šachas tai ten tiesiog samdinys iš Korosano mm, nuvertęs galų gale dinastiją valdžiusią Persijos šacho ir pats pasiskelbė šacho. Ne, nepasididžiavo, atvyko į, pas didžiuosius mogolus su didelė kariuomenė, apiplėšė viską kaip, kaip nuoširdžiai. Žmogus toks nuoširdus buvo, kad žinodamas, jog Turbane uh, didysis mogolas Šahrangylas lepia savo pagrindinį brangakmenį Kohanūrą jisai susitikus pasiūlė apsikeisti turbanais. E, pas musulmonus turbanais apsikeitimas yra toks susibroliavimas. Na, susibroliavo, susibroliavo, brangakmenį pavogė, jis dabar atsidūrė pas Britus ir, ir vieno iš e, anglų karūnų. Taurį būsit, galėsit pasigrožėti. E, apiplėšimas buvo grandiozinis. Tai čia dar buvo tik tai pradžia. Nadir Šachas galų gale žuvo, jo apsauginis išprotėjęs tarsi, ar šiaip, nužudė jį. Ir, ir Persija subirėjo. Ir to subirėjimo metu samdinių iš Afganistano buvo didelis korpusas sostinė. Jie paėmė visą arsenalą, visą išdą ir grįžo į dabartinio Afganistano teritoriją nuo 18 amžiaus vidurio. Tenai prasidėjo na, puikios valstybės Afganistano gyvavimo laikotarpis. To, tokių Afganų kaip na, etnoso nėra ten, arba puštūnai, ar, ar e, Hazarai, nepainiokit su, su, su kitais Hazarais, tai mongolų palikonis, arba Tadžikai, ar, arba dar kitai etnosai. Bet štai atsirado valstybė ir jį ką mokėjo daryti? Prekiauti nemokėjo, kariauti šiaip savo plėšikauti mokėjo. Prasidėjo nesibaigiantis karai su, su, su mogolais tiesa, ne, tai ne, nesibaigiantis karai, o tiesiog e, plėšikiški, banditiški žygiai, e, pagrobka kuo daugiau iš, iš, iš didžiojo mogolų. Plėšikavo. Tarsi to būtų maža, tai yra afganų nuolatinių antpolių atsirado dvi e, dar sektos, kurios iškovojo religiniai judėjimai, kurios iškovojo savo nepriklausomybę, ar dalinę nepriklausomybę. Tai sikai, Na, tie žmonės, kurių, manau, esate matę bent jau Londone, jeigu ir, ir su barzdom ir rūsiais, jie negali kirptis plaukų. Tai sinkretinė religija, jie tikrai ten nei ne, ne banditai, nei teroristai, jie puikūs kariai, puikūs samdiniai. Taksistais, ko gero, dėl to ir, ir, ir dirba, ar apsauginis. Tokie gimsta iš karto veidrodį gauna, na, kad gražiai atrodyt šukas ir ginklus. Jie visi broliai, visų pavardė vienoda, bet musulmonam jie nepatiko. Ir nepatiko taip, kad, kad kariavo ilgai ir atkakliai ir kažkaip sikai amžinai laimėjo. Tiesą sakant, Britai, kuomet jau sutvarko Indiją, tai jie ko gero daugiausiai ir kruviniausiai su sikais būtent kariavo ir, ir laimėję jie nusprendė, kad gal mes juos samdome į savo kariuomenę ir jiem bus gerai ir mums bus gerai. Taip ir nutiko beje. Na ir e, tikra Indijos nelaimė, tai 17 amžiaus e, pabaigoje prasidėjo maratai, maratkai turbūt taip reiktų sakyti. E, tai pusiau sekta, pusiau etnosas, pusiau religinis judėjimas, bet esmė, kad tai buvo tokie Indijos kazokai. Jie beje ir, ir panašiai Ukrainos kazokus ir atrodė. Nieko kito jie nenorėjo, tik tai plėšikauti. Ir taip jau būdavo, praeina ličių sezonas ir kaip nelaimė, jau juda maratkai. Ir, ir jie juda ne šimtatūkstantinėm armijom, o būreis eina ir viską plėšia. Degradavę buvo tiek, e, na, indo akimis, kad iš moterų papuošalus prie, plėždavo. Na, toj 20 skaidrai galima pamatyti, kurie tos papuošalus padėdavo. Bet e, tiek to, maratkai buvo didelis košmaras, nes jie terorizavo du trečdalius Indijos ir, ir jų terorizavimo ta zona daugiausiai sutapo su, su didžiųjų mogolų buvusiam valdom. Nieko jam padaryti negalėjo, jie buvo iš tiesų kariai, raiteliai, e, šauliai, gyveno kalnuose ir nepasiekiamose tvirtovėse, iškrapštyti buvo beveik neįmanoma, ką nors jam padaryti, na, stipri, centralizuota, moderni kariuomenė jam ką nors padarytų. Padarė, padarė, galų gale. O kas padarė? Britai, Ostindijos kompanija. Niekas kitas nieko jam nuveikti negalėjo. Žodžiu, maratkai, iš dalies Sikhai ir, ir Afganai pradėjo siaupti buvusio imperijoje taip, kad didėjai mogolai gyveno savo sostinėje Agroj ir valdė kokių į vieną pusę šimtą kilometrų, į kitą šimtą sakykim, net europiniais mastais gana mažą valstybėlę. Bet jie turėjo vieną teisę, tai yra e, išdavinėdavo tokius dokumentus, firmanus, diplomus, e, kas yra teisėtas valdovas. Tai kaip tik kas nors užgrobdavo kokią teritoriją, e, taip pasiūsdavo pinigų nedaug ir tų pinigų pasiūsdavo didėjusio mogolam, kad išrašytų popierių, jog jis teisėtas valdovas. Išrašydavo, o ką, o ką daryti. E, galų gale tokie va visokie iš Afganistano ir panašus klajūnai dar ir pačius didžiuosius mogolus porą kartų gana siaubingai apiplėšė. Na, liko iš didelės galybės rageliai ir nageliai. O to tarpu, o to tarpu europiečiai vis e, tvirčiau ir tvirčiau kėlė savo koją į Indiją. Ir tiesą sakant, daugiau vargo buvo Britam įsitvirtinant Indijai su prancūzais, e, nei, nei su mogolais kokiais nors, ar afganais, ar, ar, ar, ar maratkais. Kuomet ateidavo Britų valdžia, vienokia ar kitokia gera ar bloga tvarka būdavo. Bent jau pasibaigdavo banditavimai ir plėšikavimai. Tai patys Britai mokėjo paplėšti, labai mokesčius mokėjo rinkti, labai prekybą sutvarkydavo, monopolizuodavo, e, bet jie buvo suinteresuoti, kad jokie maratkos e, afganai ar dar kas nesivalkėtų, e, jokios žmogžudystės nevyktų, kad būtų šiokia tokia tvarka. Ir dalį indų, ta Britų valdžios ateimas, jis blogiau nebebus, žodžiu, veikia principas. Blogiau ir, ir tikrai nebebuvo. Mm, taip, anglų, tiksliau tuo metu jau Britų, dalyvavimas darėsi vis ženklesniu Indijai, bet jie neturėjo jokių geopolitinių ar kažkokių didžiųjų tikslų. Turėjo porą atramos taškų mm, pietričių Indijoje, prekiavo. Ostindijos kompanija, kaip bet kokia kompanija, siekia pelno. Ir tiesą sakant, prancūzai turėjo visus šansus išuiti, išmesti Britus iš Indostano. Karaliai matyt, net jie Liudvikas penkioliktasis Austrijos palikimo karo metu beveik jau jiem ir pavyko anglus iš, iš, iš, išvyti. Bet karas per anksti pasibaigė. Panašiai istorija pasikartojo per septynmetį karą. Na, prancūzai prieš Prūsiją, britai už Prūsiją. Ir aiškinosi tuos savo santykius, ir indijoj ir kanadoj ir ir kur tiktai nesiaiškino beje septynmetis karas pirmas pasaulinis karas kuomet karo veiksmai vyko e, visam pasauliui ir dalyvavo įvairiausios e, valstybės vėl nedaug trūko bet e, nedaug visgi reiškia trūko prancūzai neturėjo pajėgų jie prarado tiesą sakant ir, ir, ir Kanadą o ir Indijoje nutiko mm, vienas, vienas visai prastas uh, E, prancūzam dalykas. Tiesa, jis nutiko toli nuo prancūzų valdų, dar, dar, dar atrodė, kad čia nieko baisaus. Reikia pasakyti, kad jei galvojate, jog tos Ostindijos kompanijos, tai jau čia nuplaukė į Indiją, parplaukė, tai pelnas tik tai liejasi. Ne, toli gražu taip nebuvo. Daugybė tokių kompanijų, jas kūrė ne, ne tik e, anglai su olandais, prancūzai buvo pietų jūrų. Ohoho, kaip Luizy Janos e, nu, kompanija buvo siaubingai baigė savo gyvavimą. Danai prisiprekiavo taip, kad prakeikė tą dieną, kai, kai, kai, kaip sugalvojo. Škotai iš viso su savo, na, Darijeno, dabartinės Panamos projektu, galima sakyti, savo nepriklausomybę su, sužlugdė. Tiek pinigų išleido, kad po to nebebuvo kaip su, su anglais be, be kariauti. Visokių nuotikių nutikdavo ir toli gražu ne, ne, nebūtinai gerų. Rusai puikiai pasirodė, na, kaip sakant, su buvo rusijos amerikos kompanija tai jos rezultatai buvo įstabūs taip sakant šimtą rublių įdedi dešimt rublių grąžą gauni e, bet turbūt visų tokių įtartinių kompanijų viršūnė buvo be abejo Olandos Indijos kompanija, kuri tai bankrutavo su tokiu sprogimu. Uh, taip nuostabiai, kad dar valstybei teko ten užkaišėti finansinės kiles ir, ir dar prisidėjo prie 18 amžiaus Olandijos e, na, tokio nuosmukio, pauperizacijos, degradavimo ir, ir, ir visokio kitokio Olandijos ne, nelaimio. Bankrutavo ne dėl to, kad prekyba prastai ėjosi. Ne, vokti labai patogu privačiose kompanijose, dieve tu mano. Anglų Ostindijos kompanijoje irgi buvo panaši tokia sistema. Niekas ten nieko labai nesirūpino, biurokratizuota, algos mažos, bet už tai šalia viso to galėjo užsiimti kuo tik nori. Tai va ir vienas toksai veikėjas, Robertas Klaivas, jisai atvažiavo, įsidarbino um, tiesiog žemo rango ten tokiu raštininku. Irgi buvo idėja daryk, ką nori. Na ir darė, ką nori. Šiaip Klaivas Anglijoje tai huliganų buvo tokių mokyklinių. E, tie, taip jau viskas gerai sekėsi, kad matyt kažkur pakliūtų į puikesnės vietas. Na, va, išsigelbėjo, atsidūrė Indijoje. O ten vyko karas su, su, su prancūzais. E, pamatė, kad tas karas vyksta bet kaip kompanijai niekas nerūpi. Na, jis tiesiog pats ėmėsi iniciatyvos ir, ir, ir iš pradžių kaip nedidelio dalinio vadas, vėliau leitenantas, vėliau pulkininkas, vėliau ir, ir generolas. Paaiškėjo, kad galima prancūzus mušti, kad galima naudoti vienus e, indus prieš kitus labai sėkmingai. Su, su dideliu, e, rezul, dideliais rezultatais ir, ir, ir mažom sąnaudom. Na dar daugiau, paaiškėjo, kad portugalai tai paliko labai gerą įdirbį. Kągi jie paliko? Portugalai paliko sipajus. Spahai ir sipajai tai čia tiesiog karys raitelis, šiaip pažodžiai. E, Turkų kalbose paplitęs ir, ir Indijoje tas pats. E, bet, na, portugalai paskaičiavo vežti iš Portugalijos kareivį devynis mėnesius, kol nuplauks, dar nenuplauks pakeliui numirs. Tu, kol veži, tol jie mokė tikrą kareivį algą, jį nemaža būdavo samdinė. Tai gal nepaprašiau būtų pačioje Indijoje kažką pasisamdyti. Juolab, kad ten visokių žmonių be darbo yra. Kšatrijų, banditų visokių yra, visko ten yra. Nereikia samdyti valstybinius dalinius, nes su tais tai nesusitvarkysi. Reikia visokius perėjūnus, moki mažą algą, jie tarnauja pėstininkais e, ir, ir gimė sipajų fenomenas. Ir taip ta Portugalo įtaka buvo tokia didelė, kad iki pat Ostindijos kompanijos veikimo pabaigos, iki to garsiojo 19 amžiaus vidurio e, Sipajų e, sukilimo 1857-8 metais e, Sipajai buvo, na, jiem komandas duodavo portugališkai britų karininkai atvažiavę, kurie vadovaudavo, jie mokydavos portugalų kalbą, kad galėtų komanduoti savo kareiviam. E, na, taip. Britai šitą fenomeną atrado, perėmė į savo rankas ir ėmė jį vystyti. Ir privystė tie, kad, tiesą sakant, e, Sipajų kariuomenė Indijoje virto 19 amžiui pagrindinė karinė jėga. Ten 180 tūkstančių. Na, prie jų dar šalia jų buvo ir Britų, tiesiog Britų tikrų daliniai. Buvo laivynas buvo tiekimas, buvo tvirtovės ir taip, tai jau buvo kažkas tokio. Bet tai nutiko 19 amžiuje. Iš pradžių tiek daug nebuvo, reikėjo manevruoti tarp skirtingų indų mm, valdovų. Ir be manevruojant nutiko toks uh, nuotykis. Bengalijos valdovas Nabobas Mirza Muhametas, uh, e, jisai naujai atėjo į sostą, e, kilo konfliktų su Kalikute buvusiais Britais, suėmė dalį jų, uždarė į kalėjimą ir kadangi vasaros naktis karštos, o tas kalėjimas aklinas labai e, porą tik tai skilių, ėmė dusti tie kaliniai ir, ir per naktį absoliuti dauguma jų numirė. Britai šitą išnaudojo savo propagandai, tai oj, porą šimtų metų užteko. E, Jodoji kalkutos kilė vadinama. Na ir apie jokias daugiau darybos ten su tuo mm, e, Bengalijos nabobu nebuvo nei šneku. Už tai buvo šneku su jo viziriu. E, Arabų, arabas tai jis tiesioginė prasme, arabas jisai ten beveik bemokslis, pėstininkas, samdinys, išaugo iki viziro. Mir Džafar Hamas. Džaf, Na, <laughs> jeigu kada galvojate, kodėl pas Aladiną ten tas piktas viziris Džafar ar, ar burtininko vadinasi, aha, e, šiek tiek įtakos turėjo ir šitas. Tai gerai, keršyti reikėjo, reikėjo keršyti skubiai ir atkeršė. Britų ir sąjungininkų kariuomenė Mm, prie Plesy susitiko Bengalijos e, kariuomenė. Įvyko garsusis Plesy mūšis. Iš pradžių šaudimai iš patrankų, vėliau šiaip šaudimai, vėliau visokiai tartini manevrai. Žuvo ar 14 ar 17 britų kareivių. Na, priešininkų tiesiogiai, va taip nušautų, tai ten apie 500 buvo, bet svarbiau buvo, kad išblaškė, išblaškė Bengalijos e, tikrai ne paskutinė ir neprašiausia kariuomenė. Pati e, Naboba nušovė, o viziris jisai perbėgo į Britų pusę. Už tokį žygdarbį jisai tapo naujų Bengalijos nabobu, bet su tam tikrom sąlygom. Tos sąlygos buvo tokios. E, Britai taip tyliai pasiima išdą jau surinktą, na, kad e, kariuomenė samdoma apmokėti. Jie perima Bengalijos mokesčių surinkimą, jie duoda visokių paskolų, kariuomenę, savo kariuomenę, savo E, savo samdinių kariuomenę tvarkai palaikyti ir bendrai jie imasi tvarkyti Bengalijos visą prekybą. Valstybė kaip ir išlieka, viskas ten gerai, e, bet e, užsienio reikalai, prekyba, mokesčiai bus tos Indijos kompanijos rankose. Na ir jie ten plėšikavo, na ir plėšė. Ir, ir, ir, ir tas viziris naujasis nabobas plėšė ir Britai pasistengė. Roberto Klaivo veikla Indijoje, ji, ji tokia jau buvo įdomi, kad kai jis grįžo į Britaniją, net Britų visuomenė, kurie, na žinot, 18 amžiaus antra pusė, jie ką ten Amerikoje plėšė, kaip elgėsi Škotijoje, kaip Airijai, nu, genocidą galima sakyti vykdė. Ir tame fone Klaivą visuomenė pasmerkė, kaip baisų žmogų neišlaikė visuomenės spaudimo, paklausų parlamente nusižudė žmogus. Bet e, pagrindas buvo padėtas. Padėtas e, buvo pagrindas štai kam. E, Britai suprato, kad reikia valdyti, reikia perimti štai užsienio politiką, prekybą ir mokesčius. Ir tada pelnas bus toks, apie kokį jos, kas jos Indijos kompanija su savo tais pipirais ten ir šilkais net nesapnavo. Taip ir nutiko. Ir dar daugiau Britai ėmė prekiauti savo karinę galę, savo sipais. Na, kilo konfliktas tarp dviejų brolių, kuriam valdyti. Na, vienas kreipės pas Britus, Britai jam padeda. E, po to pasiūlo pasirašyti tam tikrą sutartį. Pasirašo. Jeigu pabando tą sutartį su, su, sugriauti, staiga Britai sako, ogi mes radom kažkokį e, piemenėlį, jisai pasirodo tavo prosenelio tiesioginis palikonis. Ir jo teisės į sostą žymiai didesnis. Mes su juo ką tik pasirašėm sutartį ir štai mūsų kariuomenė jau stovi prie tavo rūmų vartų. Galim sutartį naujai persvarstyti, galim nesvarstyti. Pasirinkimas jūsų pusė. Primityvi politika, sakysiu, idiotizmas kažkoks. Galbūt, bet veikia, veikia puikiai. Rezultatai buvo įstabus. Britai valda po valdos, kaip kažkokia kaladėlis ar, ar kortų namelį ėmė greuti Indiją. Tas procesas užtruko beveik šimtą metų, bet jis buvo kaip nesibaigiantis triumfo žygis. Pagrindiniai priešininkai, taip, mano minėti Sikai priešinosi. Priešinosi Pietinė Indija, kurios dar kažkada, kaip pamenate, net Aurengzebas nesugebėjo užimti. Priešinosi Afganistane labai atkakliai, nes, a, tiesą sakant, ten ko ten užkariaut Britai nematė, tik kad ramiau būtų, porą kartų bandė žaisti, pastatysim tą valdovą, pastatysim aną, baigėsi labai Britam nekaip, galiausiai numojo ranka ir Afganistaną paliko tarsi tokią na kaimynystėje esančią neaiškią nei tai valstybė nei ne valstybė gyvena ir, ir gyvena vietoj to ėmė tokią šiaurės vakarų kaip jie ten vadino sieną organizuoti iš, iš tvirtovė tvirtinimo karinio įgulo ir, ir, ir panašiai pagrindiniu ko gero pavojum ir priešų buvo uh, pietų Indijoje uh, buvęs Madraso sultonas uh, e, tipų uh, tipas arba tiesiog e, tipas. Tėvo Haidaro Ali, kuris irgi ilgai kariavo su, su, su e, Britais e, sunus. Žmogus, matyt, ne visai adekvat, taus proto, nes save tigrų laikė, maitinosi žvirblių smegenim. Viktorijos ir Alberto muziejuje Londone yra trofėjinis jo toksai na, robotas, automatonas, e, tigras, draskantis britų kareivį. Tas tigras reumoja, tas kareivis tarsi ten ranko musikuoja, dejuoja. Tai čia tipų sultonas pasigaminęs tokį buvo. E, pats tipų sultonas gal niekam ten e, tokio įspūdžio ir nebūtų daręs eilinis Indijos veikėjas, bet metai kokie 1790 ir vėlesni Tai didžioji Prancūzijos revoliucija ir prancūzai piliečiai sultonui tipui siuntė laisvės medžius, frygiškas raudonas kepurės, trispalvės ir, kas dar svarbiau, siuntė savo karininkus apmokyti, paruošti kariuomenę, lieti artileriją, statyti laivus. E, prisiminkite, kas dargi ten toksai po Egiptą prie piramidžių e, žygiavo. Na, toks taip, generolas e, Bonaparte, Napoleonas, būsimas pirmasis imperatorius. Ir kuris čia taip žygiavo? Egiptą tai užėmė, o po to kažkaip toli nenužygiavo, įstrigo, įstrigo. Mm, bet jeigu būtų neįstrigęs, tai kelias kažkaip ten jo šnekose ir, ir, ir vėliau atsiminimuose buvo į Indiją. Ko ten į tą Indiją? Britus išmesti iš Indijos. E, šitoks pavojus prancūzų tokios va, sąjungininkų ir invazijos e, vertė Britus elgtis griežtai, jie taip ir pasielgė. E, tų karų su, su, su tipu sultonu buvo keletą, su jo tėvu dar, na, galima sakyti, septyni karai, bet jie baigėsi tuo, kad, kad Britai nugalėjo, e, paskutinės tvirtovės šturmo metu tipų sultonas žuvo, ir galima sakyti pagrindinis priešininkas vienaip ar kitaip išnyko, bent jau laikinai. Antras toks pavojingas reiškinys buvo Sipajų sukilimas. Na, žinot, ta anegdotinė istorija, kai, kai patronus reikia e, popierių nukasti, kad ne, nesudrėktų parakas, tam e, patronė popieriuje jis impregnuotas riebalais. Na ir ką, Turbūt juokingiausia, kad e, impregnuotas buvo ir jaučio lajum, ir keulienos riebalais. Mišinį ten laikė. Musulmonai negali keulienos e, burną imti, hinduistam, e, na, hinduistai visai ten, bet šiaip geriau jau, ypač jeigu karvės lajus, tai ne, įžeidimas didelis. Kilo maištas, kaip žinote, Maištas e, sudrebinės e, Britų valdymą Indijai, nedaug trūko, kad būtų ir išlavę, jeigu, jeigu visos kitos ten jėgos būtų palaikiusios, bet dauguma, nu, o ką jie palaikys, kas tie sipajai, kokia sipajų valdžia bus. Visi tie likę šakai, radžios ir, ir visokiausi sultonai, jie, jie daugiau bijojo sipajų, negu kad juos tiesiogiai rėmė. Sipajus numalšino, Beje, maištas buvo siaubingas, visos pusės pasirodė kaip paskutiniai žvėris, ten didvirio e, nebuvo, nei, nei, nei pas vienus, nei, nei pas kitus. Lavonai ilgai dar mėtėsi ir, ir jų dalis visur tiek sukilimas su genocido požymiais, tiek ir numalšinimas, bet svarbiau buvo, kad e, po, po Sipajų sukilimo Didžioji Britanija nusprendė išspręsti Indijos klausimą gana gražiai. Paskutinį didįjį e, mogolą e, Bahadur Šachą II išsiuntė į Seišelių salas ir likvidavo tyliai ramiai didžiųjų mogolų imperiją. Kitus visokius valdovus, kurių lojalumas kėlė įtarimus, taip pat pasistengė, kad jie nebebūtų valdovais, privertė, na, net pasakysi, kad įkaitų sistemą, bet kad sūnus geriau mokytųsi Anglijoje negu kad Indijoje. Irgi tokią naudoja. Paskelbė, jau ir anksčiau buvo, kaip, kaip, jeigu kas nors numiršta, nėra paveldėtojų, tai perima Anglai valdas ir perėmė. Taip, jie Indijos visos neokupavo. E, tiesiogiai indai valdė apie 47 procentus indų teritorijos, kur buvo paskirtas e, e, iš pradžių visokie Ostindijos vadovai, o vėliau vicekaraliai. Bet, bet likusios valdos buvo smulkios, neturtingos ir britų prižiūrimos galėjo tvarkytis civilinę teisę pagal savo įstatymus, bet baudžiamoji buvo Britų žinioje. Galėjo turėti savo karinius dalinius, ypač jeigu tie kariniai dar, daliniai drambliai ir, ir, ir kokie nors ten gražus raitelį. Kodėlgi neturėk? E, bet lojalumas turėjo būti šimtaprocentinis. Galima sakyti, tokia indų politika Britų indų politika be abejo. Davė rezultatus. Lojalumas buvo pakankamai didelis. Maištininkų ir visokių sąmokslininkų atsirasdavo, bet realaus pavojus jie nekėlė. E, tai taip, sipajų e, numalšinimui reikėjo jau ir valstybės įsikišimo, neužteko Ostindijos vien, vien karinių dalinių. Ir po to buvo nuspręsta Ostindijos kompaniją likviduoti, visą turtą perimti valstybei. Likvidavo ir, ir perėmė. Vėliau dar, čia Benjamino Dizraelį dėka, buvo nuspręsta, kad galima uh, Ir galima, ir reikia, ir patartina padaryti Indiją imperiją. O imperatorienė paskelbė karalienę Viktoriją. Ir taip, musulmonų e, imperijoje. Tam, kad būti valdovo musulmonų pasaulio, tų visokių karonacijų, kaip pas europiečius, nereikia. Užtenka vieno. Reikia, kad penktadienį mečetėje uh, Po to, kai baigėsi maldos, yra to, to, toks reiškinys kaip hudba, tai yra primena dvasininkas, už ką reikia melstis. Ir pirmiausia, reikia melstis už savo valdovą. Tai va, ką pasako, tas ir yra tikras ir teisėtas valdovas, be jokių ten konstitucijų, privilegijų ir karūnacijų. Tai taip, karalienė Viktorija, ėmė jos vardą skaityti hudboje ir, ir tarsi ir legitimizavosi kaip Indijos imperatorė. Aišku, čia tie tokie britų karaliai, kurie imperatoriais buvo, tai greičiau istorinis kuriozas, e, bet na, tokia inkorporacija, bent jau nu, monarchų nu, požiūrio Indijos įvyko į Didžiąją Britaniją. E, Pačioji Indijoje, gerai, ta karus ten devynioliktam amžiuj serija su, su, su visais britų priešininkais, jos begalinės, apie jas ir, ir nešnekėjau, bet, bet realių pralaimėjimų, ypač kokiu, kažkokiu didesnių, kad žūtų ten bent tūkstantis ar porą tūkstančių kareivių, Britai nepatyrė. Jų, jų tegul ir sipajų rankomis indų rankomis. Indijos užkariavimas įvyko ir vyko labai vikriai ir, ir gerai. Na, tiesiog anegdotas, 7 tūkstančiai Britų užkariavo 150 tūkstantinę kontinentą. Ir dar vietinių gyventojų rankomis. Ir dar gaudami iš to pelną milžinišką. Ir ne tik iš karo grobę. Kasgi nutiko Kas gi nutiko, kas gi naujo buvo Stindijos kompanijos veikloje 18 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioj. Nauja buvo, kad jiem na, nušvito galva rakis. Taip, iš Indijos galima vežti tuos visus pipirus, e, iš Ceilono prieaugino, primokino arbatą vežti, bet, bet, Indija, taigi milžiniška rinka, tiesiog akis atsivėrė, tiesiog suvokė, kokį turtą turi. Ne iš Indijos plėšti viską ir boginti į Angliją, o į Indiją reikia vežti. Ką, ką anglai turi? Metalo gaminius turi ir svarbiausia audinių pramonė. Kad tie indai ten labai neišsidirbinėtų, uždraudė Indiją vietoje austi. Vėliau e, Gandžio pilietinis pasipriešinimas ir, ir viena iš akcijų buvo, kad gaminkime rūbus patys, nepirkime iš Britų, boikotuokim, nemokėkim mokesčių. E, kitas e, buvo taip mokesčius rinkti e, įvairių įvairiausius. Įvesti visokius monopolius, kad opimą tik tai iš Britų pirktų, vežti į Indiją maistą, nes ypač Bengalijoje, ten tiesą sakant jau 18 amžiaus pabaigoje baisus badai buvo, vėliau porą badmečių 19 amžiaus pabaigoje. Gyventojų daug, maisto mažai, turi iš kažkur įvežti. Britų laivynas ir vėliau geležinkeliai tą problemą išsprendė, bet žinot, atveža už dyką nedalina, parduoda, parduoda, užsidirbi dar po kurio laiko, e, ten kur ypač tiesioginė Britų valdžia buvo, na, galima organizuoti e, gamyklas, galima viešus darbus, e, galima žemės nuomom užsiimti, viską galima daryti. Pinigai teka ir teka ir, ir, ir tekės. Na, grubiai tariant, norėčiau, kad iš šitos paskaitos atsimintumėte vieną. Portugalai pradėjo savo žygį, beje kaip ir, ir kokie ispanai, kaip gana tokie panašus į kryžiaus žygio dalyvius. Kažkokia vizija, kažkokia misija, krikščionių, prieskonių, dvasiniai dalykai papildyti materialiais, viskas gerai. E, bet, bet, jie buvo monarchijos susti kariai. Na, jų sėkmė priklausė nuo karo sėkmės. 17 amžiui tai pakeičia komercinė ekspansija. Tos visokios Ostindijos, tai ne tik Ostindijos kompanijų buvo ir uh, Hudsono įlankos, ir kokios nors ir West Indijos uh, kompanijos, kurios Amerikoje darbavosi, visko uh, buvo. Ir Gvinėjos įlankos, net, net šešios ar penkios Afrikos visokios kompanijos Europoje veikia. Viso to buvo. Valstybė nebedalyvauja, dalyvauja privatus kapitalas ir dalyvauja su tikslu gauti pelną. O pelną gali gauti užimdami prekybinius e, centrus, prekybinės e, trasas kontroliuojant, bei kontroliuojant gamybą. Čia, taip sakant, Olandų know-how. Nesvarbu, už kiek parduosiu, svarbu, už kiek pagaminsiu. E, nuo to daug kas priklauso. Ir svarbu, kad konkurentų nebūtų. Kokiam priemonėm tą padarysi, čia, taip sakant, niekas neklaus, skaičiuodamas pinigus. Ir trečias etapas, kuomet uh, užimtos vienaip ar kitaip pajungtos teritorijos, įmamos eksploatuoti kaip rinka kaip plati rinka, kurioje galima nustatyti savo žaidimo taisyklės ir gauti pelną iš metropolijoje gaminamos produkcijos pardavinėjimo vietoje. Čia jau Britai. E, ir vienas, ir misija imperija, ne, ir užkariavimas, ir strateginių taškų karinė kontrolė, ir gamybos bei prekybos srautų kontrolė. Visa tai netrukdė Britam netrukdė, jie tą patį darė, ką ir portugalai bei, bei, bei olandai darė. E, bet visa tai dar papildyta ir naujų, žymiai pelningesnių užsiemimų. Tai yra gyventojų kaip kapitalistinių mainų e, dalyvių, na, galima sakyti, eksploatavimo. Nes apie laisvą rinką ten kažkaip Britai kolonijose nemėgo kalbėti. Britanija taip laisva, salose prekiauk daryk, ką nori. Bet va, Kanadai, Amerikos tose valstijose busimuose, ar Indijoje, ne, ten turi būti tvarka. Indija dar buvo reikšminga ir tuo, kad tai iš tiesų buvo pirma valstybė, kuri dekolonizavosi. Ir dekolonizavosi be kraujo upių, be, be jokių tenai skerdynių. Tiesą sakant, Indija tą senąją ir pribaigė. Kas pribaigė? Indijos nacionalinis kongresas, tai moderni partija europinio tipo. Na ir aišku, Indijos šitoks lyderis, e, Mahatma Gandis, e, kuris pradėjo reksti tiesiog vieną po kitos serijas pilietinio nepaklusnumą, mažinti Didžiosios Britanijos pajamas iš Indijos įstatymų leistų, leistų būdu. Na, kartais ne visai leistų jeigu pradeda trukdyti, galima ir, ir, ir šiek tiek smurto, bet ne, ne, ne perversmas, ne žudynės, ne teroras, ne masinis sukilimas, nesipajų ten genocidas, ne. Naudoti teisę tam, kad laimėti, pasiekti savo tikslus. Ir galit tikėti manim, galit netikėti. Sugebėjo tai padaryti. Išsivadavo. Beje, kaip ir Lietuvai panašiai nutiko. 90 pirmais, antrais metais. Ką mes galėjom prieš Sovietų sąjungą laimėti? Nieko su ginklu rankoje. O su ginklu rankoje ir, ir gerų žodžių sugebėjo. E, taip, Indijos nacionalinis kongresas pergalę laimėjo antrą pasaulinio karo tieka. Tiesiog tam, kad indai palaikytų Didžiąją Britaniją, kuri ties žlugimo riba, ties Japono įsiveržimo į Indiją slenkščių, sutiko su Indijos nepriklausomybė. Padėkit kare, po to galėsiu daryti, ką norit. Padėjo kare, po to iš tiesų 47 metais pradėjo daryti, ką nori. Susikūrė dvi valstybės Pakistanas ir Indija ir, ir prasidėjo nesibaigiantis iki šiol tų dviejų valstybių ten toks šaltasis ir karštasis karas. Ja, bet čia kas kito. Svarbiau, kad susikūrant naujoji tą Indiją, nacionalinio kongreso partijos dėka, ji nušlavė senąją susikūrė ir iš tų visų radžų, maharadžų ir, ir kitų e, valdžiusių vos ne pusę Indijos viską atėmė. Kai kas liko ten, taip sakant, turistų atrakcijai. Bet e, federacinės valstijų modelis skirtingos suvereniteto lygės. Jokių tenai monarchijų senienų nebeliko. Respublika, demokratija, prezidentinė tokia daugiau respublika korumpuota, kaip ir įprasta respublikom. Bet tikrai neatgimė nei jokie didėjai mogolai, nei kokie nors e, račputai, saugok dievę nemaratkai ir, ir dar kokie veikėjai, kuriuos šiaip taip e, Britai sugebėjo nukariauti. Atgimė nauja, moderni, nacionalistinė, europinė iš esmės principos grista nacija Ta nacija, na, milijardas ar daugiau gyventojų, tai aišku, visokia jį ten. Trys ketvirtadaliai vargu ar ten tauta ir nacija galima gyventojų pavadinti, bet likusi taip, tokie. Tai buvo pirmas pavyzdys, bet ne paskutinis. Vėliau visa 20 amžiaus dekolonizacija, kolonelinių imperijų žlugimas vyko pagal tą patį modelį. Tiesiog nič niekur uh, nepriklausomybę iškovojusios teritorijos neatsikūrė tokiomis, kokiomis buvo iki europiečių. Visur atsikūrė, europinio tipo, na, postkolonialinės, trečiojo pasaulio, kaip nori ten vadykint, besivystančios valstybės. Bet visur su europiniam institucijam, su europinė teisė, su europiniam technologijom, na, Europa savo darbą kartais juoda, kartais krūvina atliko, privertė gyventi pagal savo taisyklės ir svarbiausia išplėtė savo uh, ekonominio žaidimo taisyklės. Tai Indijoje ir metodai, kaip tai buvo daroma, užkariavimas va, portugališkas, e, prekybinis komercinis skverbimasis, galiausiai tiesioginis ir netiesioginis valdymas, kaip, kaip Britų e, Indostano pusėsalį. Kitose šalise ir kraštuose taip pat buvo taikomas, bet vienur vienas modelis, kitur kitas, e, dar kitur mišrus įvairiausi. Bet visur rezultatai buvo vienodi po europiečių įsitvirtinimo susikur, susikurdavo arba būdavo sukuriama kažkokia proeuropietiška, dažniausiai, na, dažniausiai, bet toli gražu ne visur, krikščionybė grista, grista aukštuomenė, elitas, inteligentija, jeigu patinka, ir ta inteligentija naudodama savo metropolijos suteiktomis teisėmis, savivaldą, partijų veikimu, anksčiau ar vėliau užsikovodavo nepriklausomybę. Tai tiek apie Indiją. Dėkoju uždėmesi. Aišku, galiu eilinį kartą tik padūsaut. E, jeigu rimtai, tai apie Indiją reikėtų kokius tris kursus klausyti. E, na, bet, bet. Pasiguoskime tik tuo, kad knygų niekas Lietuvoje neuždraudė. Jų yra, literatūros yra. Mm, jeigu sudomino, skaitykite ateityje. Visgi tai viena iš didžiausių pasaulio valstybių. Galbūt ir didžiausia virsinti. Didžiausia demokratija kada nors, na ką kada nors, brandolinį ginklą turi, raketas turi, į kosmosą skraido. Nesakau, kad kada nors Indija Lietuvos kaiminę pasidarys. Na, bet jeigu ką, tai skaitykit, darykit išvadas, ruoškitės. Dėl viso pikto karvį neskriauskit. Nepatinka Indijai tokie karvės skriaudėjai. <laughs> Gerai, gerai, jokauju, bet taip, gyvūnus skriausti negera. Karmą susigadinsit. Indų išminčia, taip sako.